Günlerden 26 Haziran 2016 yine bir pazar akşamında e, Bob Dylan'ın 50 yıllık müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programın, programıyla karşınızdayız. Merhaba, ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben Mahir Ilgaz. Merhaba ben Güven Güzeldere. İnanılmaz. Bekle, <laughs> beklemiyorduk bunu. Ee, şey en son kontrol ettiğimizde Güven abi henüz bağlanamamıştı telefonla. O yüzden e, birden ses gelince bir an Selahattin acaba kayıttan bir şeyler girdi de öyle zorlayacak mı diye düşünmedik değil. Hayır aynen buradayım yani. Merhaba Mahir. evet merhaba tekrar. Ee, Zamanlar değişirken değişmeyen tek şey şeklinde. <laughs> evet, e, bugün yine heyecan verici, bizim e, nispeten ender rastladığımız heyecan verici e, gelişmelerden bir tanesi var. E, çok sık olmuyor bu gibi gün dönümleri bizde. işte nasıl diyelim artık her yayın döneminde iki tane falan oluyor. Dylan'ın bir yeni stüdyo albümüne geçtik çünkü. Evet ve e, sadece bu e, şey değil, e, sayısal bir değişiklik değil. Dylan'ın dördüncü stüdyo albümünü çalmaya başlayacağız bugün. Aynı zamanda e, Bob Dylan'ın müzisyenlik hayatında da çok önemli virajlara almaya devam ettiği anlardan bir tanesi. Evet bunları yaparken tabii arada her zaman bu programın formatı e, gereği diyeyim yaptığımız işte öncül parçalar, yorum parçalar, esinlenme parçalar gibi şeyler çalacağız. Çünkü program bir nevi aynı zamanda hani e, ucundan popüler müzikoloji, biraz müzikal arkeoloji, J ile biten başka bir kelime varsa onu ekleyelim, devam edelim. Öyle e, çeşitli şeylere dokunduğumuz bir program diyelim. Başka janralarda. Öyle bitmiyor ama yine de ben şey yapayım, ekleyeyim bir, bir de Bob Dylan'a laf sokmak ucuna o, lütfen onu da unutmayın. Onu siz yapıyorsunuz. Ben tabii <laughs> Dylan Vakfı'nın maaşlı çalışanı olduğum için her zaman savunma pozisyonundayım. Peki ee, biraz böyle e, şey başladık. E, neşeli başladık. E, devam edelim mi? İlk parçamızı girsek mi acaba? Ya da albümden evet. biraz basit böyle mi girsek? Girelim valla bence çünkü aslında ara sıra bana da ya ne kadar çok konuşuyorsunuz biraz daha müzik çalın az konuşun falan diyenler oluyor. Ee, belki biraz böyle o, o, o formata doğru ya Gayet güven gösteriyormuşuz gibi olsa. Güven sen ne diyorsun? Geçen hafta ben yokken dinledim sizi. Ya hakikaten amma çok konuşuyorlar <laughs> diye düşünmeden ha. edemedim yani. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani popüler böyle şeylere, e, sentimentlere, ne, düşüncelere, duygulara biz bu programda fazla papuç bırakmıyoruz. E, öyle olsaydı e, başımıza Brexit falan gibi şeyler gelebilirdi. Demokrasiye inanan bir program değil zamanlar değişirken. Nasıl çok mu sert çıktı? Olur, o da olur. Bütün şikayet edenlerin cevabını bir cümleyle vermiş olduk. Yani Estağfurullah. Bu işin esprisi ama doğru. O zaman parçamızı girelim sonra biraz albümden genel olarak bahsederiz. Tamam. Peki Bob, Bob Dylan'ın 8 Ağustos 64 tarihinde yayınlanmış dördüncü albümü Another Side of Bob Dylan'ın ilk parçasını dinliyoruz. all I really want to do. I am looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do baby, be friends with you. No, and I ain't looking to fight with you, frighten you, or uptight you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. up, shock or knock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize you, or advertise you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. chase you, race or chase you, track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do make you spin or do you in. Or select you or dissect you or inspect you or reject you. All I or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. <laughs> All I really wanna do is, baby, be friends with you. Evet, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'ın ilk parçası All I Really Want To Do ile başladık. Bu albüm epey e, ilginç bir albüm. Aslında Bob Dylan'ın e, müzikal kariyerindeki ilk personası olan işte folk şarkıcısı, protest şarkıcı e, personasını e, geride bıraktığını açıkça e, dünyaya ilan ettiği bir albüm diyebiliriz. Hani geride bırakması aslında biraz daha önce hatta Times Era Changing'in e, kayıt zamanlarına kadar gidiyor. Hı hı. E, kişisel olarak biyografisine baktığımız zaman ama e, böyle bir albüm çıkartmasıyla bunu e, ilan ediyor. Zaten e, ilerleyen haftalarda diyelim e, çalacağımız bazı parçalarla da işte açıkça e, bunu dile getiren şarkı sözleri var. Biraz onlar üstünde durmaya fırsat bulacağız. E, genel özellik olarak işte e, protest şarkının e, temel öğelerini geride bırakıyor Dylan. İşte belli bir konuyu alma, e, bir toplumsal olayı alma, o toplumsal olay etrafından bir şarkı yazma, e, onu öyküleştirme meselesini geride bırakıyor ve daha çok hatta e, daha çok değil neredeyse tümüyle belki bir parça hariç e, kişisel e, tecrübelerden yani yaşanmış veya e, hayal edilmiş kişisel tecrübelerden e, oluşan bir albüm bu. E, benim diyeceklerim bu kadar. Sözü yarışmacı arkadaşlara tamam. bırakayım. <laughs> Hatta bir adım daha geri alarak e, ola ki ilk kez programı dinleyen birisi varsa diye çok kısa bir özet ben yapayım. 1961 senesinde biraz köyden indim şehire şeklinde 20 yaşında e, üniversite birinci sınıftan terk bir genç olarak New York'a varıyor Bob Dylan. Bir sene sonra 1962'de ilk albümü çıkıyor Bob Dylan isimli. Bir sene sonra da Freewheeling Bob Dylan çıkıyor. Bunların ikisi de büyük ölçüde Bob Dylan'ın yanında getirdiği müzikal e, ilhamlar, o zamana kadar öğrendiği şeyler. Bir de işte Woody Guthrie falan gibi insanlardan esinlendiği ama daha ziyade folk hareketi içinde Mahir sen de söyledin 1964'te 3. albüm The Times They Are Changing geçen hafta e, sonuna gelmiş olduğumuz e, albüm ve e, outtake parçalarıydı. E, protest personasıydı. 1964'te yine aynı senenin sonunda Bob Dylan'ın bir başka yüzü. Bu dördüncü albümle şu anda çalmaya başladığımız albümle görüyoruz. Bu aslında şunun altını çizmek belki e, ilginç. Yani bu protest şarkıcısı personası ile hala tanınmakta olan belki de Bob Dylan deyince ilk bir sürü insanın aklına ilk gelen şey o. E, aslında topu topu gerçekten bir e, albümle 1964'te geçen hafta çalmayı bitirdiğimiz The Times They Are A Changing ile başlayıp bitmiş bir persona bile denebilir. Ondan sonrası, ondan öncesi oraya giriş, ondan sonrası şimdi çaldığımızda oradan çıkış aslında. Evet e, bir yandan öyle derken tamamen aslında kendi kökleriyle de e, bağını kopartmıyor. Şöyle kopartmıyor yani e, protest şarkı yazma veya protest şarkı yorumlama veya folk şarkısı yorumlama e, geride bırakmış olabilir ama e, kullandığı formlar yine e, uzun yıllar çok dinlediği, çok e, şey aldı kendisine çok fazla e, katkı sağlayan e, işte Amerikan folk veya işte Anglo-Sakson folk geleneğine de epey e, bağlı. Bu All I Really Want To Do isimli parça e, içinde işte e, tiril mi diyelim buna? Yodeling. Nasıl çevirelim bunu Türkçe'ye? E, tiril atma, tiril. Bozlak önermek istiyorum. Evet aslında Bozlak en yakın gelen form. Olabilir tamam. Ee, o zaman <laughs> ben kullanamayacağım bu cümle için. <laughs> ee, ama o öyle bir tarz kullanıyor. Ee, burada da Dylan aslında yıllar boyu hayranlığını sürdürecek. Ee, hala artık bugün neredeyse 75 yaşında hatta 20, 75 yaşında önümüzdeki aylarda idrak edecek. Ee, Jimmy Rogers hayranı, ciddi bir Jimmy Rogers hayranı gençliğinden beri onun e, meşhur ettiği bir tarz bu 1920'lerde işte bozlak atan kovboy veya yodeling kovboy adıyla biliniyor. Bakın kullandığım cümle içinde. E, şimdi isterseniz bir e, esinlendiği bu büyük ustası Dylan'ın bu bakımdan Jimmy Rogers'dan bir parça dinleyelim. Dinlemeden önce de şeyden de biraz bahsedelim. Jimmy Rogers sadece Dylan'ı değil, Amerikan country müzik veya folk müzik tarzında çok ciddi bir kitleyi etkilemiş bir şarkıcı. Yani bugün saymaya bilsek hani bir program yetmez adamın e, yarattığı etkiyi. Ama e, yani daha önceki giriş programlarımızdan birinde çaldığımız Mule Skinner Blues e, parçası da aslında orijinal olarak Jimmy Rodgers'ın e, yorumlayıp popüler ettiği bir parça, yazdığı bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Odetta da yorumlamıştı bize sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam o yorumunu çalmıştık. Şimdi başka bir Jimmy Rodgers parçası dinleyeceğiz. Blue Yodel Number One. Red line. Evet Jimmy Rogers'dan dedik Blue Yodel number one veya Mavi Bozlak bir numaralı Mavi Bozlak. <laughs> evet aslında e, yani Bozlak tabi doğru değil belki tarz olarak e, benzettik ama ben e, şarkı çalarken sözlüğe baktım. E, yodellamak, lülülülemek diye çevrilmiş. Til, til e, atmak. E, e, aslında şeyi de söyleyelim bu Avusturya ve İsviçre dağ köylülerinin e, ortaya çıkarttığı bir tarz. Amerika'nın bu e, Kentucky dağlarının falan müzisyenleri bunu Avrupa'dan esinlenerek almışlar. zülülülemekmiş yani e, Türkçesi. Eh, bizim gibi yaşı Haydi isimli ee, çizgi filmin ilk yayınlandığı zamanda seyredecek jenerasyondan olanlar, seyretmeyi tutan kişiler e, Haydi'den bunu e, dinlemiş ve şey yapmışlardır. Hafızalarının bir kenarına ayrılmazca not etmişlerdir herhalde. Şeyi de söyleyelim. Jimmy Rogers e, Amerikan country müziğinin babası lakabı öyle country müziğin babası çok hmm. ilginç bir şahsiyet. 35 yaşında 1933'te veremden ölüyor. Ve ölümünde e, RCA işte Amerika'nın en büyük plak şirketlerinden bir tanesi o dönemde toplam satışlarının yüzde onu Jimmy Rogers plaklarından oluşuyor. Yani hani o Oo, evet, evet. E, o büyük e, bunalım yıllarında e, müzik endüstrisini tek başına kurtaran adam olarak da kimi kaynaklarda anılıyor. İşte biraz geçmişine ilişkin bir şeyler aradık. Mississippi doğumlu. Mississippi'de e, nerede doğduğuna ilişkin e, farklı e, rivayetler var. E, ama ve lakin annesinin e, kızlık soy ismi Bozman. Bir Alman soy ismi. Bunu hmm. da e, artık bu bozlak hmm. tarzını. Bozmanlar benim bildiğim İsviçre sınırındaki köylerden geliyorlar. Ben bunun üstüne hiçbir <laughs> şey söylemeyeceğim. Kesin doğrudur. Kaldım, değil mi? Evet. evet. Böyle bir hikaye var elimizde. Tamam. Böylece bu, Peki, bu misteriyi de e, kenara yazdık. Şimdi bakın, e, benim elime sizin yolladığınız e, elime gelen sizin yolladığınız listede Mahir senin en e, beğendiğin müzik gruplarından bir tanesinden bir cover daha gibi gözüküyor. The Birds. E, her programda onları çalmak çalmadan duramıyoruz galiba. Vallahi yani severim de hani en beğendiğimden değil adamlar kariyerlerini çünkü Bob Dylan parçası coverlayarak e, kuran bir e, grup işte e, 16-17 tane Dylan cover yapmışlar. E, bu yaptıkları cover'da bence yorum cover deyip duruyorum yorum bence epey iyi bir yorum dinlemekte fayda var. All I Really Want To Do Bob Dylan 4. stüdyo albümünden e, açılış parçası olan All I Really Want To Do'nun The Birds'ün e, Miss e, şey e, Mr. Tambourine Man isimli albümünde yer alan bir yorumu bu. All I Really Want To Do. İsterseniz şimdi ona kulak verelim. looking to compete with you Feed or cheat or mistreat you Simplify you pacify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. No, I ain't looking to fight with you. Right make you spin or do you in or select you or dissect you or inspect you or reject you all I really wanna do is baby be friends again. Baby, be friends again. Baby, be friends again. The Birds'ten dinledik. All I Really Want To Do, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'ın e, açılış parçasının yorumuydu. Ee, bu, bu, bu albüm Bob Dylan için çok çok demin de söyledik hayatında önemli virajları aldığı bir nokta bir dönem. Aslında e, ben de güvene katılıyorum orada toplamda yazdığı ve söylediği protest şarkıları baktığımız zaman bir, bir elin parmakları yani Free Will'in Bob Dylan ikinci albümünden işte Blowing in the Wind, Masters of War, e, Hard Rain's Gonna Fall ve aşağı yukarı o albümden o kadar e, derken Times They Are Changing de daha yoğunlaşıyor protest şarkılar. E, albümle aynı adı parça, taşıyan parça Ballad of Hollis Brown, With God on Our Side, um, Only a Pawn in Their Game, Lonesome Death of Hetty Carroll, e, işte aşağı yukarı da burada bitiyor. Ve de bir önceki parçanın e, pardon bir önceki albümünün Times They Are Changing'in son parçası Restless Farewell, Huzursuz Veda. Ee, orada aslında Bob Dylan neredeyse bu, bu bunun gelmekte olduğunu bize söyler. Der ki e, köşedeki tabela diyor ki artık kapatma vakti geldi. Ee, ben de hepinize veda ediyorum ve de yoldan aşağı doğru vuruyorum kendimi gidiyorum. Ee, bu bir önceki albümün yayınlanma tarihi 13 Ocak 1964'tü. E, ee, Another Side'ın yayın tarihi 8 Ağustos 64 yani işte 8 ay içinde yeni albümü çıkartmıştır Bob Dylan. Orada da e, şöyle bir e, önemli olay yaşanıyor. E, albüm Ocak'ta yayınlandıktan sonra Şubat 64'te e, Bob Dylan birkaç arkadaşıyla beraber uzunca bir e, Amerika turu yapıyor otomobille. Tur, turda beraber olduğu kişiler e, gazeteci Peter Carman, bu aslında es, eski diyeceğim artık sevgilisi Suzi Rotoğlu'nun arkadaşı olan bir kişi. E, folk şarkıcısı Paul Clayton ve de e, Victor Meymudes. E, bu, bu, bu ekip Kentucky, Kuzey Carolina, Louisiana, Texas ve sonunda Kaliforniya'ya e, arabayla giderek Jack Kerouac'ın On the Road, Yolda e, romanındaki e, rotayı bir kez daha e, geçiyorlar. E, döndükten sonra Dylan bu sefer Mayıs ayında e, Avrupa'ya gidiyor. İngiltere'de bir dizi konser veriyor. Oradan Fransa'ya geçiyor. Batı Almanya derken Yunanistan'da biraz kalıyor ve e, bu dönemde de bu arada da Another Side of Bob Dylan'daki şarkıların hemen hemen tamamını yazmış bir şekilde e, dönüp gelip Haziran başında kayda giriyor. İşte Ağustos'ta da albümünü yayınlıyor. Evet yani, yani aslında 8 ay değil 6 ay neredeyse bu ikinci albümü yapması. Çünkü Ağustos'ta çıkıyor ama e, 9 Haziran 1964'te ve tek bir e, oturumda e, bütün albümdeki şarkıları albümün içine giremeyen şarkılar da dahil olmak üzere gecenin geç saatlerine kadar çalıp bir seferde bitirip gidiyoruz. Aynen çok etkileyici, verimli bir performans olduğu açık. Evet, e, aslında orada bir rekor da var. E, stüdyoda altı buçuk saat kayıt yapıyor. Bu altı buçuk saatte e, albüme giren bütün parçalar ve e, girmeyen outtake bazı parçaların hepsini bir seferde kaydedip bitiriyor. Evet. Peki şimdi aslında ben yine biraz fazla konuşuyoruz diye endişelendiğimden e, Mahir bir sonraki şarkıyı anons edelim biz şarkıdan da e, dinledikten sonra belki bahsedelim. Fazla konuşmuyoruz bence. Çok kısa kes <laughs> parçayı tamam. anons et. Tamam, Mesajı ben, geldi. Ben, ben hemen parçayı anons edeyim o zaman. Ee, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümüne başlamıştık. Birkaç öncül bir de yorum dinledik. Ee, şimdi devam ediyoruz aynı albümün ikinci parçası Black Crow Blues. Müzik too high to fall. Other times I'm thinking I'm so low, I don't know if I can come up at all. Afro Blues Bob Dylan'dan dinledik. Ee, Kara Karga'nın türküsü. Ee, Another Side of Bob Dylan albümünün, dördüncü stüdyo albümünün Bob Dylan'ın ikinci parçasıydı. Ee, bu parçada herkesin dikkatini e, ilk çekmiş olabilecek şey e, gitar değil piyano çalıyor olması Bob Dylan'ın. E, pek öyle bir piyano dersleri falan almış olduğuna dair bir bilgi de bende yok. Sizde var mı bilmiyorum Altun Mahir ama. İlk piyano ile başlıyor. Ama ders biraz, yok. Biraz da gözüküyor yani e, böyle e, hani çok e, cilalanmış bir piyano performansı olduğu söylenemez. Ama e, bence kendi stilini devam ettirerek ağız mızıkasıyla da e, refakat ederek filan e, Black Crow Blues bu şekilde icra etmiş. Belki ilginç bir detay bu Black Crow Blues'un ee, Bob Dylan tarafından bir daha hiçbir zaman e, canlı bir e, şekilde hiçbir konserde icra edilmeyeceği e, bu kaydın öylece e, stüdyo kaydı olarak kalmış olacağı. Ki bu üzücü bir durum. Bence müzikal olarak e, bütün albümdeki en hoş parçalardan bir tanesi. Ben çok keyifli dinledim, dinliyorum hala. Evet, güzel parça bir sol majör anahtarında yazılmış bir parça yine. Ee, Bob Dylan'ın aslında gitardan önce piyano çaldığını da e, giriş programlarımızda söylemiştik. E, işte tabiri caizse siyah tuş piyano e, icracısı diye böyle biraz e, aşağılayan bir gözle tanımlanıyor işte piyanoyu bilen, enstrümanı bilenler tarafından. E, ee, işte kendi kendisini büyük ölçüde eğitmiş. Ee, ebeveynlerin evindeki bir e, ufak piyano üstünde çalışmış. Hatta ilk dönemlerde daha folk personasını yerleştirmeden önce e, o dönemin Elvis sonrası rock and roll gruplarından bir tanesi içinde e, birkaç defa çalmışlığı var, piyano çalmışlığı var. Hatta palavrada sıkarak işte yine meşhur bir country şarkıcısının ismini vererek e, ben onunla da çaldım falan filan gibisine <laughs> palavralar sıkarak e, birkaç Hı -hı. deneme e, şeyine e, oturumuna diyeyim davet ediliyor. Orada da pek herhalde etkileyememiş olacak. Kısa süre sonra yol veriliyor kendisine. Hayırlı olmuş diyelim. Belki farklı bir dilin olacaktı. 1957'de e, falan iki tane rock and roll hiti olan sonra kaybolan bir Dylan olacaktı belki de bilemiyoruz. Hı. E, tarihi açıdan şu noktayı ama herhalde belirtmekte fayda var. Bu e, gitarsız piyano çalarak söylediği bu parçayla hani Woody Guthrie stili bir turbador e, olma şeyinden ceketini iyice çıkartmış üstünden atmış artık. Ee, herhalde tarihi şeysi de önemi de budur. Evet e, işte tüm bu bu tarihi olgu da zaten e, o dönem e, büyük anlamda işte bayraktar e, görevini istemediği halde üstlenmiş olduğu e, o folk sahnesinin folk e, grubunun ekibinin e, tepkisini çekiyor. Ciddi olarak tepkisini çekiyor. Birçokları hala e, hayatta olan insanların o dönemde hayran olduğu, Bob Dylan hayranı olup da bugün hala hayatta olan insanların e, üstesinden gelemedikleri bir ihanet duygusu uyandırıyor. E, ama Dylan'ın bunu neden yaptığı meselesine gelince hani folk dünyasında hakikaten büyük bir isim. Bu Another Side of Bob Dylan çıktığında epey büyük bir isim ama bütün o büyüklüğüne rağmen e, çok birbirinden güzel ilk 3 albümünün en e, üst sıralara tırmanını 20. sıraya falan tırmanmış. Yani folk dünyasının kendisi büyük değil. E, Dylan daha büyük olmak istiyor. E, belki de o yüzden e, veya işte başka yaşadığı e, işte bu Kennedy suikastinden falan çok etkileniyor. Bu ülkede insanlar e, başkanı öldürürken hani benim gibi bir e, protest şarkıcının başına neler gelmez ki falan de, dediği söyleniyor o dönemki kız evet. arkadaşı Suzurat Olo'ya. Evet e, çeşitli sebeplerden o personayı veya sıkılmış da olabilir. Bunu da sık sık yapıyor. Geride bırakıyor. E, ve hala da insanların işte affedemediği bir, e, bazı insanların affedemediği bir ihanet duygusuna yol açıyor. Ama öte yandan Dylan Disk by Disc isimli kitapta e, yer alan söyleşilerden bir tanesinde e, meşhur The Cars grubunun e, gitaristi, önemli bir gitaristi Rick Ocasek'le yapılan bir söyleşi var. Orada diyor ki yani benim için önemli değildi. Ben lisedeydim. Adam bir sonraki albümü ne zaman çıkartacak diye bakıyordum. Hani tarz değiştirmiş falan böyle şeyler bizi pek ilgilendirmiyordu bizim yaş grubumuzu. Biz sadece Hı. biraz daha parça gelsin de dinlesek diye bekliyorduk diye de bir yorum yapıyor. O yüzden aslında bütün o e, meşhur e, bölünme folk dünyasında biraz e, ölçeğini kaçırmış bir algı. Belki üstünden seneler geçtikten sonra özellikle epey e, abartılmış bir durum haline de gelmiş olduğu söylenebilir. Evet aslında yani Bob Dylan'a hakkaniyetli olmak babından belki şu da düşünülebilir. E, bu protest personasında ısrar edip orada kalsaydı hala da aynı çizgiyi sürdürüyor olsaydı işte ne bileyim belki Pete Seeger'ın falan yaptığı gibi kısmen belki Joan Baez'in falan yaptığı gibi bir kariyer çizgisi izlemiş olacaktı. Daha mı iyi olacaktı? Ee, büyük ihtimalle hayır. Ee, ama ben yani bu kendi ihanet uğramış insanların niye öyle hissettiğini de anlıyorum ve en azından bir 3-5 sene daha e, şöyle The Times They're Changing vari birkaç albüm falan daha çıkartmasını beklerdik. Çıkartsa herhalde çok güzel başka şarkılarını da bugün dinliyor olacaktık. O da bence bir ziyan edilmiş bir fırsat olarak da e, görülebilir. Evet ama yerine çıkarttığı diğer şarkılar da fena değil hani. <laughs> Kişisel olanları da dahil olmak üzere. Tamam yaşa mahir bak. <laughs> <laughs> E, Bob Dylan e, her daim duacın. Yani aslında biz de öyleyiz çünkü Altuğ'la ben daha böyle ağzımıza geldiği gibi olur olmadık şeyler söylüyoruz. Ee, senin bu... Ben Dylan Vakfı'nın Mayışlı çalışanı olarak olmuyor. Çünkü. Peki o zaman e, Dylan'ın bu üstünde epey konuşulmaya değer dördüncü stüdyo albümünün bir sonraki parçası, albümün üçüncü parçası Spanish Harlem Incident ile devam edelim isterseniz. Sonrasında biraz daha konuşabiliriz. Müzik gypsy gal, the hands of Harlem cannot hold you to its heat. Your temperature is too hot for taming. Your flaming feet are burning up the street. I'm homeless, come and take me to the reach of your rattling drums. Let me know, babe all about my fortune down along my restless palms. Gypsy girl, you got me swallowed. I have fallen far beneath. Your pearly eyes so fast and slashing, and your flashing diamond teeth. The night is pitch black. Come and make my pale face fit into place. Oh, please let me know, babe. I'm nearly drowning. If it's you, my lifeline's strays. I've been wondering all about me ever since I seen you there on the cliffs of your wildcat charms. I'm riding. I know I'm round you, but I don't know where. You have slayed me. You have made me. I got to laugh ways off my. surround me so I can know if I am really real. Spanish Harlem Incident'ı dinledik. Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'ı dinlemeye devam ediyoruz. Evet, albümle ilgili albüme baktığımız zaman e, neler söyleyebiliriz genel olarak? E, albümün önemli taraflarından bir tanesi şu. E, daha önce pek benzeri görülmedik bir şekilde e, Bob Dylan bu albümle ilk defa kendi öz yaşam öyküsünden e, hareketle adeta bir e, itirafçı i, i, i, itirafçılık şarkıları dizisi başlatıyor ve e, böyle öz yaşamdan yola çıkmış itiraflar içeren şarkılar daha sonra 1970'li yılların başlarında çok popüler hale geliyor ve e, James Taylor, Johnny Mitchell gibi e, sanatçılar tarafından e, sıklıkla kullanılan bir şey oluyor, tema oluyor. Ama o sırada Bob Dylan çoktan yeni sulara yelken açmış vaziyette bu itirafçı şarkıcılığı da biraz arkada bırakmış durumda diğerleri geldiği zaman. Ee, şunu düşünüyorum kendi kendime ee, bir önceki albüm Times They're Changing'den buraya olan e, şeysi Bob Dylan'ın değişimi e, çok büyük. Müzikten çok sanki içerikte bu değişiklik var. Daha sonra e, bir sonraki albümü yayınladığı zaman e, Bob Dylan bu sefer artık e, elektrikli bir e, şeye rotaya giriyor. Orada da müzik içeriği değişiyor. Bu iki değişiklikten hangisi daha büyük acaba? Hangisi daha şey? Belki de çok anlamlı bir soru değil bu çünkü bir tanesi e, biraz daha e, tem, tematik bir şey değişiklik bu albümde olan e, Tim Riley diye bir eleştirmen e, Another Side of Bob Dylan'la ilgili diyor ki bu, bu, bu aslında dört başı mamur bir rock albümüdür. Sadece e, elektrikli gitarları eksiktir bunun. Ee, bir de şunlardan belki bahsetmek lazım. Biz bu e, Bob Dylan'ın bir başka yönünü bu e, dördüncü albümde dinlerken e, bu adamın hayatında aslında çok önemli değişiklikler e, olmakta. E, bir yandan bence kendisini ilk kez bir müzisyen ya da müzik icracısının yanı sıra şair olarak görmeye başladığı albüm bu albüm. Belki bu Altun bahsettiği Amerika'yı boydan boya 3 hafta boyunca 3 arkadaşıyla birlikte geçtiği seyahatte kendini böyle görmesinde çünkü seyahat sırasında bir taraftan arabanın arkasında daktiloyla yeni şarkılar yazıyor filan. Ve de işte Jack Kerouac'e e, öykündükleri bir e, durum var. Bunda etkisi olmuş olabilir. Bir başka önemli konu 1964'te yine e, albüm yayınlanmadan, e, kaydedilmeden birkaç ay önce ilk defa LSD maddesini e, deniyor, deneyimliyor Bob Dylan ve e, vay canına falan e, mealinde bir şeyler söylüyor. E, bir başka önemli dönüm noktası işte bu e, 1960'ların başında New York e, personalarını biçimlendiren e, kız arkadaşı Suzy Rotolo ile artık ayrılma e, dönemindeler. E, Joan Baez hayatında önemli bir yer tutacak. Bundan herhalde daha uzunca bahsedeceğiz. Bir de Beatles'la tanışıyor Dylan. Dylan e, Beatles'da Dylan'la tanışıyor. E, birbirleriyle uzaktan tanışmış ve birbirlerinin müziklerini dinlemeye başlamış oluyorlar. E, bunları herhalde 3 program boyunca filan e, konuşsak bitmez ama en azından böyle bir başlıkları ben burada özet e, geçmiş olayım dedim. Evet, e, özellikle Suzy Rotolo'yla e, bitmiş ilişkisine ilişkin de epey bir parça var. Albümüm içinde. Bir tanesi de ileriki programlarda geleceğiz ama belki de kariyer boyunca yazdığı en kötü parçalardan bir tanesi. Onu da tabii ki program içine dinleyeceğiz. Üstünde biraz daha konuşuruz. Az önce dinlediğimiz parça çok güzel bir parçaydı bence Spanish Harlem Incident. İşte bizim parçayı çalmadan önce acaba böyle bir değişim yapmasaydı daha mı iyi olurdu? Biraz daha devam etseydi e, sorusuna bence verilmiş iyi bir cevaptı. Epey güzel bir e, parçaydı. 2.22 ile albümün en kısa parçası olmasına rağmen e, farklı bir hayat benimsesem e, nasıl olurdu sorusuna cevap arayan güzel bir şiir idi. Şimdi e, sıradaki parçadan isterseniz bahsedelim. Chimes of Freedom bu parçanın ismi. Bu da e, albümün en uzun parçalarından bir tanesi. E, belki de ikinci e, en uzun parçası. Evet bakıyorum öyle. E, bu parçayla ilgili epey bir hikaye de var. E, onlardan da biraz bahsederiz. Şimdi parçaya kulak verelim. Dylan'ın kariyerinde epey ünlü parçalarından bir tanesi Chimes of Freedom. Müzik Far between sundown's finish and midnight's broken toll. We ducked inside the doorway, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing Through the city's melted furnace, unexpectedly we watched with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning. tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless. They are abandoned and forsaken, tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder at the clinging of the church bells, blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind, and the poet and the painter far behind his rightful time, and we gazed upon the chimes of freedom flashing cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed, faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated mateless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing in the way clouds white curtain in a far off corner flared and the hypnotic splattered mist was slowly lifting electric light still struck like arrows fired but far the ones condemned to drift or else be kept from drifting calling for the searching ones on their speechless seeking trail for the lonesome hearted lovers with too personal a tale and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail and we gazed upon the chimes of freedom flashing starry eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. tolling for the aching whose wounds cannot be nursed. Other countless, confused, accused, misused, strung out ones and worse. And for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Chimes of Freedom Bob Dylan'dan dinledik e, özgürlük çanları. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını dinlemektesiniz canlı yayında. Mahir Ilgaz ve Altuğ Güzeldere stüdyodalar. Ben Güven Güzeldere telefonla bağlanmış durumdayım. Çok önemli bir şarkı. Albümün en önemli şarkılarından bir tanesi. Çok güzel coverları da var. E, ben şimdi sözü Altuğ'la Mahi'ye bırakacağım biraz toparlamaları için ama tahmin ederim ki gelecek hafta bu şarkıyı konuşarak yine başlıyor oluruz. Another Side of Bob Dylan, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümünü çalmaktayız bu akşam. Evet çok önemli bir parça hakikaten. Hatta bundan bir artık 4 yıl 5 yıl ne kadar hatırlamıyorum. Önce Amnesty International'ın kuruluşunun e, Uluslararası Af Örgütü'nün kuruluşunun 50. yıl dönümü e, çerçevesinde bir toplam albüm çıkılmıştı. 4 CD'den oluşan albümün adı Chimes of Freedom'dı. Orada da e, Dylan, Bob Dylan parçaları işte e, birçok e, önemli sanatçı tarafından, müzisyen tarafından yorumlanmıştı e, o albümde. Hararetle tavsiye edelim. Güzel bir albümde ismini vermişti. Parçanın kendisine dönecek olursak... Chimes of Freedom önemli parça. Dylan'ın güzel parçalarından ama öte yandan Dave Van Ronk diyor ki bu parça e, bir ilahi olan Chimes of Trinity isimli parçadan esinlenme. Benim büyük annemin en sevdiği parçalardan bir tanesiydi. Bir gün ben onu e, işte Gaslight'ın arka odasında çalıp mırıldanırken Dylan da kulak kabartıyordu. Sonra Chimes of Freedom'ı çıkart diyor. Şimdi biz... Hatta bana sorarsanız anneanneminki daha iyiydi <laughs> <laughs> diye de Öyle de, sokmayı unutmuyor. Biz şimdi e, tabii ki zamanımız da bittiği için e, başka bir yorumunu çalmayacağız bunun ama e, Chimes of Trinity ismiyle ararsanız belki bulursunuz. Biz birkaç yorum bulduk. Çok iyi bir yorumunu bulamadık. Yani bir hani sanki bazı birkaç e, kuple diyelim esinlenme olmuş olabilir ama çok öyle benim kulağıma en azından hani tamamen almış işte falan filan gibi bir durum söz konusu değil. Hani e, belki bir bar iki bar esinlenmiş olabilir diyelim. Diyelim bakalım. D- d- dilim varmadı bu defa. <laughs> Yok aslında baya bir benzerlik var. Bakalım haftaya çalar mıyız çalmaz mıyız düşünelim. Tamam. Yani önceki esinlenmelerine göre daha hafif esinlenmiş filan diyerek e, bağlıyoruz. Belki şöyle, yani ben şöyle hissettim. Yani arada e, hakikaten dünyalar fark var iki parça arasında. Eğer e, aldıysa da iyi ki almış. Yeni yani bu Chimes of Freedom şekli çok daha iyi <laughs> diyebilirim o zaman. Öyle öyle düşünüyorum. Bu konudaki hislerim bu. Evet, saatlerimiz 21.56'yı gösteriyor. Bizden sonraki programın yapımcısı olan e, sevgili Akif camın öbür tarafından bize el sallıyor. Bu da demektir ki bu akşamlık vaktimizi doldurduk. E, ben güven söyleyecek ama teşekkürler bölümünde program destekçisi çok eski ve sevdiğimiz bir arkadaşımız Aydın Başşort kişisel teşekkürümü de radyo adına ilet iletiyor olayım Aydın'a. Tamam ben de teşekkürleri söyleyip o zaman bitireyim. Program destekçimiz Aydın Başürt. Ee, teknik masada da bize yardımcı olan Selahattin Çolak ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programı gelecek pazar günü yine aynı saatte e, 21-22 arasında devam ediyor olacak ve Bob Dylan'ın bir başka yüzünden e, şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. herkese iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I'm just average, common too. I'm just like him, the same as you. I'm everybody's brother and son. I ain't different than anyone. Ain't no use to talk to me. It's just the same as talking to you. I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay. I said, fee, fi, fo, fum, Cassius Clay, here I come. 26, 27, 28, 29, gonna make your face look just like mine. Five, four, three, two, one, Cassius Clay, better run. 99, 100, 101, 102. Your mom won't even recognize you. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gonna knock him clean right out of his spleen. Well, I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. I ask you how things could get much worse if the Russians happen to get up the first. Wowee, pretty scary. Now, I'm liberal, but to a degree. I want everybody to be free. But if you think I'll let Barry Goldwater move in next door or marry my daughter, you must think I'm crazy. I wouldn't let him do it for all the farms in Cuba. When I set my monkey on a log and ordered him to do the dog, he wagged his tail and shook his head, and he went and did the cat instead. He's a weird monkey, very funky. I sat with my high heel sneakers on, waiting to play tennis in the noonday sun. I had my white shorts rolled up past my waist, and my wig hat was falling in my face, but they wouldn't let me on the tennis court. I got a woman, she's so mean. She sticks my boots in the washing machine, sticks me with buckshot when I'm nude, puts bubblegum in my food. She's funny wants my money, calls me honey. Now I got a friend who spends his life stabbing my picture with a bowie knife. Dreams of strangling me with a scarf. When my name comes up, he pretends to barf. I got a million friends. Now they asked me to read a poem at the sorority sister's home. I got knocked down and my head was swimming. I wound up with the dean of women. Yippee! I'm a poet. I know it. Hope I don't blow it. I'm gonna grow my hair down to my feet so strange. So I look like a walking mountain range, and I'm gonna ride into Omaha on a horse, out to the country club and the golf course, carrying the New York Times, shoot a few holes, blow their minds. Now you're probably wondering by now just what this song's all about. What's probably got you baffled more is what this thing here is for. It's nothing. <laughs> it's something I learned over in England. zamanlar değişirken. Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.